Sortzez eh, baigorriarra baionan bizi da, gaur egun Michel Loronos, idazle, irakasle eta Euskal Konfederazioko Lehendakarioia apesa izandakoa ere, teologian lizentziatua da eta filologian doktoratua ere. Liburu eta ikerketa lan ezberdinen egile, lazutan noa edo sotana beltza elaberria paperean argitaratu berri du, sortziko argitaletxearekin elaberri beltz baten moldean idatzia, Eliza Katoliko baten kritika egiten du liburuan. Michel Oronosekin, mintzatu gara. Beraz, liburua idatzi haut, erranez, atut le fami joanez diribarn baitu, kasu hortan diren familia guzieri idatzia dela. Viktim, erran ari du, sofritzen dutenak, bitimak direnak, Elisa Katoliko baten gogortasun anti-evangelikoa gatik, itxutasun teologikoa gatik, intolerantzia histerikoa gatik. Ez, da, nori idatzen dutan eta zergatik idatzi dutan ipuin hau. Fabula furiosa, latinez hori da, ipuin errabiatua. Zergatik fikziora jo zergatik molde ontan idatzi nahi esan duzu? Maneraz fiskat aldatzeko. Hoi arte aizan gehiegi historia maneran, gertakariak, zuzenki, zuzenak, datak eta hori eguziak. Eta maiteut fantesia. Maiteut. Hortakotz, egin dut, huaikoan, bide hortarik iratziko nitila ene goguetak, pentsaketak eta sentimenduak. Fabula, ipuina. Ba, Joanes Diribagn eta honen esemea dira liburuaren protagonistak eta liburuaren nondik norakoak ere aipatu dizkigu Michel Oronasek. Beaz, eh, pertsonaia nausia eranezeke, hau da, Joanes Diribagn. Eta hunen semia, iban, eta hunen bizi laguna, gizona, afrikanua. Joanes eh, Diribagn, beaz, nausia da, etxeko nausia, laborari etxalde bat da. Maztia galdia du. Liburian iskat eh, agertzen da nola, galdu dine Bastia. Eta behaz, iban, semia, homoseksuala da. Joan du, erritik joan da. Bon. Ez baitzen duaikai bere, bere izaitea, untsa honartia joan da. Eta bidian atxeman du, beste euh, lagun bat, afrikanua, eta elgarrekin bizi dira, bizi izan dira, eta hauen batez, herriko mina baitzin, din dira herri dat. Herri hori daitzen da, li buru hortan, pei, herri. Eta pei hori da, gran pei batian. Oh, ez da izenik eta beste nubait eh, nu, nubo pehi bon, igualdu. Baina behaz, behaz eh, herrirat din eta hor zer nahi gertakari uh, txar sortzen dira. Bizia ez dute erresa eta han artean apes bat dinda herrirat delako sotan da beltz horrek ilan eta horrek bazter guziak nahasitu gerla hasi da, en artean, denen artean, eta gerla hori gaizki itzuli da, eta dramatikoki erran dezake, ez dut besterik erranen. Biziaren eta ezberdintasunaren aldeko liburu ere izan daiteke? Ba, hori ere, hori ere badu. Eta bitziki untsa agertzen da, azken hori aldetan, urdo ez dut besterik eranen, ba, desberdin, biziki importantea da, biziki importantea. Desberdintasuna, bai fedearen aldetik, bai izaitearen aldetik, biak badira, biak lotiatira. Bala zutan noa edo sotan abeltzaela berria frantsesez salgai duzue, zortziko argeita Zortziko argitaletxarekin.